بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته باب كسوهم مما تلبسون حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد أبي حزرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي في الأنصار قبل أن يهلكوا فكان أول من لقينا أبو اليسر رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه غلام له وعلى أبي اليسر بردة ومعافري وعلى غلامه بردة ومعافري فقلت له يا عمي لو أخذت بردة غلامك وأعطيته معافريك أو أخذت معافريه وأعطيته بردتك كانت عليك حلة أو عليه حلة فمسح رأسي وقال اللهم بارك فيه يا ابن أخي بصر عيني هاتين وسمع أذني هاتين ووعاه قلبي وأشار إلى نياط قلبه النبي صلى الله عليه وسلم يقول أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون وكان أن أعطيه من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ من حسناتي يوم القيامة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد أشتاد دومين باب أزاب باب صحيح هذا مفرد باب اكسوهم مما تلبسون امام بخاري رحمه الله از باب حسن معامله با خدمتگزار با کنیز ورده میگه که از اون چیزی که خودتون میپوشید اونها را بپوشونید حدیث شماره 138 عباد ابن الولید ابن عباد ابن الصامت عباد ابن الصامت که معروف صحابی رسول الله صلی الله علیه وسلم این نوش است میگه خرجت انا و ابی من و پدرم ولید ابن عباده نطلب العلم في هذا الحي من الانصار قبل ان يهلكوا میگه من و پدرم رفتیم برای طلب علم نزد این جماعت از انصار قبل از اینکه از دنیا برن این صحابه رفتیم برای طلب علم پیششون فکان اول من لقینا ابو الیسر اولین فردی که دیدیم نزد این انصار که رفتیم برای طلب علم پیششون ابو الیسر بود صحابی رسول الله صلی الله علیه و سلم همراهش هم یک برده بود صاحب النبی صلی الله علیه و سلم و معه غلام الله همراهش هم یک برده ای بود حالا بعد از رو میگه میگه و علی یسر برده و معافری و علی غلامه برده و معافری تعجب کردن دو تا پارچه مختلف معافریه یه پارچه غلیزی از اهل یمن درست میکنن برده هم همینطوری یه پارچه خاصی است راه راه معمولا کسی که میخواد برده بپوشه دو تا از اون برده یا دو تا از اون معافری هم رنگ هم استفاده میکنه نه اینکه رنگا متناوع باشه هم معافری باشه هم برده باشه هم ساده و هم راه راه باشه حالا خصوصا قدیما که یک ازاری داشتن دور کمرشون میکردن و حالا یک پیراهانی قمیسی روش و یک شال مانندی یا چهار قد مانندی روی دوششون مینداختن خب الان معمولا برده و معافری هم این چیزیه حالت حالا گلیم که نه ولی خب یه چیز غلیزیه معمولا تو ها هم بیشتر استفاده میشه یه خب دیدیم این صحابی با بردش بین خودشون اون دو تا لباس رو تقسیم کردن یکی لباس این داشته یکی لباس اونو برداشته فقلت یا له یا عمی ای امو حالا این از باب احترامه تقدیر بزرگتر ازشه صحابه هست انسان به بسن به پدر خانمش میگه عمو انسان به بزرگتر از خودش آدم مسنی میبینه میگه عمو اینجا هم همینطور این تابعی صحابی را که میبینه میگه ای امو لو اخذت غلامک و عطیتو معافریک. خب اون برده رو داشتی اون لباس برای خودت داشتی و این معافری که دست تو هست میدادی به اون یعنی اون صاحب دو تا لباسی هم سو با هم میشد تو هم همی تو یک نواخت او اخذت معافریه او اعطیته برده یا برعکس معافری رو تو برمیداشتی برده رو میدادی به اون كانت که حله و علیه حله تو آراسته میشدی با یک لباس یک نواخت قشنگ بر تو یک حله زیبا بود که شامل از اون ازار لنگ با اون گفتیم اون چهار قدی که روی دوش مینداختن تو آراسته میشدی اونم آراسته میشد میگه فمسح رأسه و قال اللهم بارک فیه دستی بر سر نوی این صحابی عباده میکشه نوی عباده بن الصامت رضی الله عنه بعد میگه اللهم بارک فی الله خیر برکت درش بندازه یا ابن اخی ای فرزند برادرم عینه عینای هاتین و خونده شده عینه عینای هاتین ابو الیسر دستی که بر سر عباده میکشه بعد میگه که ای فرزند برادرم چشمام چنین دیده و سمع او سمع و هاتان و گوشام چنین شنیده و وعاه قلبی و اشار الى مناطق قلبه و قلبم این چنین در کرده این چنین فهمیده این چنین برداشت کرده فهمیدم از سخنان رسول الله صلی الله علیه و سلم اشاره میکنه به قلبش مناطق قلبش یعنی به رگایی که حالا به اون قلب وصلن یعنی به اصل قلبش اصل مناط رگایی است که خون وارد قلب میشه از اون بالا یعنی اشاره به بالای قلبش میکنه و در صحیح مسلم اومده نیات قلبه معناش یکیه مناط و نیات به یک معنا هست اطعموهم میگه که اشاره به قلبش میکنه شنیدم رسول الله صلی الله علیه و اطعموهم مما تاکلون از اون غذایی که میخورید به بردگانتون بدید به کنیزانتون بدید و البسوهم مما تلبسون لباسی که میپوشیدن به اونها بدید که بپوشن میگه و کان ان اعطیه من متاع الدنیا از اون زیبایی و زیورالات دنیا به این غلامان و بردگان اگر میدادم کان ان اعطیه ممتع دنیا از اون خوشی های دنیا بدم به این بردگان خودم اهون علی برای من آسونتره آسوده از اینکه از حسناتم روز قیامت بگیره علی من ان یاخذ من حسنات یوم القیامه این بر من خیلی راحت تره بدم از دنیا ولی خب آخرت از من چیزی گرفته نشه حسنات کسی چیزی نگیره چون انسان شاد اخمی بکنه خیلی به ابرو بکشه یا شاید هم دستی بلند بکنه بر بردش ظلمی در حق اونها بکنه که فردا روز قیامت اون شخص بیاد و حقش رو بگیره ازش و مثل حدیث سلمان و حدیث عبدالله بن عمر محاسبه نفس به فکر کجاست؟ فکر آخرتش حساب و کتاب و اعمالش روز قیامت نیام و کسی از من حسناتم بگیره حالا میخواد با غیبت باشه میخواد با کتک باشه میخواد با هر چی باشه روز قیامت نیاد و کسی ازش حسناتش رو بگیره این شدت محاسبه هست یعنی نهایت پرهیزگاری و تقوای الله جل شانه همچنین از این احادیث حرص صحابه بر پایبندی به فرامین و دستورات الهیه حرص اونها بر اینه که پایبند باشن به اون چیزی که رسول الله صلی الله علیه وسلم بهشون فرموده فرمایشاتش رو آویز گوششون بکنن رسول الله صلی الله علیه وسلم به من چنین گفته آویز گوش البسوهم بما تلبسون گفته لباسی که میپوشید اونها را با هم لباس بپوشید کی گفته رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ گوشش شدت پیروی حسن مطابعت چه موقع این پیش میاد وقتی که اون معلم الگو باشه وقتی که اون معلم اهل تقوا و پرهیزگار باشه اون شاگردم این پرهیزگاری و تقوا ازش یاد میگیره و اون سخنا براش سودمند میشن اون سخنا براش ارزشمند میشن خب اینجا ما در این احادیث قشنگ این قضیه را با شکوه میبینیم پایبندی صحابه صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم به حرفا و سخناش هاش سفارشاتش بله قال المؤلف رحمه الله حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا الفضل بن بشر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالمملوكين خيرا ويقول أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم من لبوسكم ولا تعذبوا خلق الله عز وجل سدسي ونهمين حديث الصحيح هذا مفرد حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه كم يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالمملوكين خيرا این يعني توصي و سفارش خاصی رسول الله صلی الله علیه و سلم به بردگان میکرد و کنیزان سفارش خاصی میکرد توصیه میکرد خیرا یعنی با نیکی سفارشی که به ما بر اساس با نیکی و خوبی برخورد کردن با بردگان و کنیزان توصیه به نیکی در رفتار و در تعاملمون با کنیزان و بردگان و چی نیست رسول الله صلی الله علیه و میفرمودن اطعموهم مما تاکلون غذایی که خودتون میخورید به اونها بدید البسوهم من لبوسکم از اون لباسی که میپوشید به اونها بدید که بپوشن ولا تعذبوا خلق الله عز وجل اجازه ندارید که خلقی که الله آفریده مخلوقاتی که آفریده را عذاب بدید الله میخواد انسان باشه یا میخواد حیوان باشه لا تعذبوا خلق الله مخلوقات الله را عذاب ندید شکنجه ندید اونها به درد و رنج در نیارید هر نوع رنجشی باشه میخواد اون رنج و اون درد با گرفتن مالشون باشه میخواد اون درد و رنج با کتک زدنشون باشه هر نوع ظلمی که سبب رنجش و درد مسلمان مؤمنی بشه ازش برحذر باشید اینها شما مالکشون نیستید مالکشون الله جل و علا گفتم چه حیوانه چون بردش فرقی نداره و چون آزادش شما حق زور رو ندارید خب اینجا یک قسمت یک مسئله هستوش قسمت آخر خصوصا لا تعذب خلق الله عز وجل اینا مخلوقات الله مخلوقات شما نیستن الله اونها را آفریده آفریدگارشون الله بدون که با الله طرفی این تعظیم الله جل شانه شما مالکشون نیستید شما خالقشون نیستید آفریدگارشون الله بر حذر باشید اون کسی که اونها را آفریده حقش را از شما خواهد گرفت اگر شما ظلم بکنید در اون مخلوقات الهی این تذکر یادآوری هشداره بله قال مؤلف رحمه الله باب سباب العبيد حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا واصل الأحدب قال سمعت المعرور بن سويد يقول رأيت أبا ذر رضي الله عنه وعليه حلة وعلى خادمه حلة وفي رواية وعليه ثوب وعلى غلامه حلة فقلنا لو أخذت هذا وأعطيت هذا غيره كانت حلة فسألناه عن ذلك فقال إني ساببت رجلا فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه قلت نعم ثم قال إن إخوانكم خول خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم هشتاد و سومین باب از باب صحیح عدم مفرد باب و سباب العبید اونجا کتک زدن بود اونجا سیلی زدن بود اینجا هم ناسزا گفتن به بردگان و کنیزان و مین حدیث حدیث معرور ابن سوید رحمه الله که میگوید رأیت ابا ذر و علیه حله ابو ذر رو دیدم یک لباس زیبایی آراسته بر تن داشت حله گفتیم از اون لباسی که شامل لنگی هست که مردا دور کمرشون میپوشن چنانچه فرد که میره احرام دور کمرش از اون هزار و لنگ میپوشونه و شامل یک ردایی که بر دوش میندازه یک لباسی بر دوش و یک لباسی دیگر که به کمر میبندن میگه حله زیبایی آراسته دیدم که بر ابوذر و علی غلامی حله اون برده همون لباس زیبا و آراسته رو پوشیده و در روایت میگه علیه ثوب و علی غلامی حله و در, لباس در روایت دیگر اومده که خودش لباس عادی پوشیده ولی بردهش آراسته هست لباس قشنگی پوشیده فقلنا لو اخذت هذا و اعطيت هذا غیره كانت حله خب اگر این مال خودت میدادی مال اونو میپوشیدی خب شانش و منزلتش یا آراستگیش بر تن تو بیشتر میشد یعنی تو زیباتر میشدی قشنگتر میشدی مال خود بر داشتی به اون میدادی اون آراسته میشد با این لباس که اون جایگاه اجتماعیش هم این چینینه یعنی ایجاب میکنه برده هست بالاخره با اون لباس زیبایی که بر تن او گذاشتی خودت میپوشیدی برده خودت دیگه چون انسان همونطور که مسئول در مقابل هاش مسئول در مقابل بردگانش خب لباسی که بر تن اون برده پوشانده کی پوشانده ابوذر میتونست خودش بپوشه میگه خب به جایی که میدادی که اون بپوشه خودت میپوشیدی میگه فسألناه عن ذلك پرسیدیم خب چرا این کارو کردی یعنی چرا سبب شده که مثلا خودت این لباس عادی رو بپوشی و اونم لباس زیبا و قشنگ بردت بپوشه فقال انی سببت رجلا داستانش الان نقل میکنه میگه من بین من و یکی از صحابه و یاران رسول الله صلی الله علیه وسلم حرفی شد حرفی شد سبب تو اینجا حرف و سخنی یا ناسزایی بینشون این به این چیزی میگه اونم جوابش میده میگه فشکانی الى النبی صلی الله علیه و سلم میگه اومد اون صحابی گلایش اوورد نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم که او او زر به ناسزا گفته حالا در بعضی از روایت ها اومده که اون کسی که اینجا بهش بدگویی کرده ابو زر یا این چیزی ناسزا گفته بلاله ولی هیچ کدوم از این روایت صحیح نیست و نه هم در صحیحینه اومده گفتن بعضیا که اینجا اون شخصی که این دعوا رخ میده دعوای لفظی بین ابوذر و اون صحابی بلال بوده رضی الله عنه قرضاوی میاره در یک از کتاباش دقیقا یادم نیست میگه که اینجا ابوذر به بلال میگه یا ابن ام سودا ای فرزند فرزند مادر سیاه یعنی تو سیاهی مادرت هم سیاست تحقیرش میکنه یعنی این این ناسزا را این یاد میکنه که ابو ذر غفاری رضی الله عنه این ناسزا گفته به بلال و این او را تحقیر میکنه خب قرضاوی خب، متخصص حدیث نیست که بتونه حدیث رو تخریج بکنه یا روایت ها رو مثلا کنار هم دیگه بذاره یا غیر از تخریجش لاقل به اصل روایت مثلا اشاره میکرد یا اکتفا میکرد یا میورد والا دو تا مسئله هست یکی تخریج و صحت و سقم روایته مسئله دوم احاله هست ارجاع ارجاع داده به صحیح بخاری این یک جرمیه یعنی یک روایتی که در صحیح نیست این تقبل میشه تو بخاری نیست تو میگی تو بخاریه این روایت تو بخاری نیست و نه هم صحیحه نه تو بخاریه میگه تو بخاریه و نه هم صحیحه میگه صحیحه تو بعض از مراسیل اومده که اون کسی که این دعوای لفظی بین ابوذر اون شخص دیگه بوده بلاله اون شخص دیگه ولی خب صحیح نیست بخاطر همین آلبانی در غایت المرام صفحه 152 تعلیق میزنه میگه که صحیح به غیر هذا السیاق این روایت صحیحه ولی نه با این سیاق با این چیزی که قرضاوی نقل کرده ففي صنيع المؤلف الباني امام الباني رحمه الله ففي صنيع المؤلف يعني یعنی قرضاوي ما لا يخفى من العزو للبخاري ما ليس عنده این روایت از بخاری نیست این کاری که کرده اشتباهه این اشاره کردن احاله دادن ارجاع دادن به بخاری اون روایتی که درش نیست اشتباهه خب پس این یک مطلب از مطالب حدیث که انسان باید در مقابلش هوشیار باشه هر چیزی گفته شد نپذیره چون در بعض از روایت ها یاد شده روایت ها گفتم صحیح نیستن مرسلن یا منقطع و در کتب صحیح هم نیستن در صحیح بخاری هم نیست خودش هم یاد نمیکنه ابوذر میگه که بین من و یکی از اصحاب حرفی شد حدیثی شد اون اومد گلایه رو برد شکایتم کرد نزد رسول الله صلی علیه بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم چینی به من فرمودن عیرته به امه یعنی او را تحقیر کردی با مادرش حالا گفتیم در بعض از روایت ضعیف اومده که تحقیر شده این چینین یعنی گفته به بلال ای فرزند مادر سیاه فرزندی که مادرش سیاه, سیاه پوسته قال عيرته بأمه قال نعم قلت نعم ثم قال إن إخوانكم خولكم إخوانكم خولكم الخول حشم خدمت خدمتگزاران اینها شامل میشن اخوانکم برادران شما الله بالفرض بگیم اینجا بلال باشه بالفرض که گفتم تو روایت صحیح نیومده که اینجا بلال بوده بلال یک شخص سیاپوسته آفریقاییه حبشی هست خب یک قسمتش اینه که این مسلمانه حق حقوقی حق حقوقی بالاتر از مجرد چی؟ مجرد یک انسان عادی دارم به گردن ابوذر مسلمون هست انسانم هست خلق از خلق الله حق ظلم را نداره حق شما الله در قرآن بهتون نگفت لا یسخر مؤمن من مؤمن گفت لا یسخر قوم من قوم هیچ قومی را حق تمسخر و ریشخند کردن بهش ندارید حق تحقیرش رو ندارید حق ناسزا گفتن ندارید هیچ قومی اسلامه داره ادب بهت یاد میده اخلاق بهت یاد میده حق ناسزا گفتن نداری الان این ناسزا گفته بعدم به کی گفته یک شخص مسلمان اونم صحابی رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه ان اخوانکم خولکم برادراتون اینها زیر دستان شما از بردگان از کنیزان از خادمینتون اینها شما مسئولی در مقابلشون جعل جعلهم الله تحت ایدیکم اینا الله زیر دستتون قرار داده به گردن شما حق و حقوق دارن فمن كان اخوه تحت يدي فليطعمه مما ياكل کسی برادرش زیر دستش باشه از اون مسلمون برده و کنیزش از اون غذایی که میخوره بهش بده ولی یلبسه مما یلبس از چیزی که میپوشه به اونا بده که بپوشن ولا تكلفوهم ما يغلبهم فان كلفتموهم ما يغلبهم فاعينوهم اونا مفوق طاقتشون کار بهشون ندید بردگانتون اگر هم بهشون کاری دادید که دشوار باشه بر اونها نتونن از پسش بر بیان با اونها همکاری بکنید کمکشون بکنید یاریشون بدید خب این نشانه چیه اینجا حرص رسول الله صلی الله علیه وسلم بر مؤمنین چه بردش و چه غیر بردش رفیق بودن با همه همکاری کردن یاری کردن آدم یار باشه نه بار یار باشه یه نقطه هستا ها بارن رسول الله صلی الله علیه و چی رو به یاد میده یار باشید بار نباشید یه نقطه رو اضافه کنید یه نقطه است فقط یار باشید بار از از دوش مردم بردارید نه که بار به دوششون بذارید باری گذاشتی فوق طاقتشون ما فوق توانشون تو روز قیامت محاسبه میشی چون داری ظلم میکنی بر حذر باش از ظلم کردن وظیفه تو یاری کردنشونه وظیفه تو کمک کردنشونه خب یک مسئله آخر که الله توی این مسئله توی این حدیث داریم ابوذر غفاری و سخن رسول الله صلی الله علیه وسلم لباس تابعیه داره میبینه لباسی پوشیده کمتر از لباس بردش در پاسخ اون اعتراض یا اون نصیحت یا اون اشکالی که برای اون تابعه پیش اومده فورا چی میاره حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم این مستند بودن و مستدل بودنه یعنی ما هم باید یاد بگیریم کاری که انجام میدیم از روی دلیل باشه مستند باشه یاد بگیرید صحابی رسول الله صلی الله علیه و در مقابل فعلش با چی توجیه میکنه با دلیل دلیل از کی از رسول الله صلی الله علیه و سلم هر کاری که میکنه حتی تو لباست تو لباست دليل سمي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قال المؤلف رحمه الله باب هل يعين عبده حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرنا عمر عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أعين العامل من عمله فإن عامل الله لا يخيب يعني الخادم طب اینجا پیش من باب نصارا ظاهرا ادامه باب قابلية بابی که یاد شد بحث سباب عبید یا همون ناسزا گفتن به عبید حدیث ابو هریره رضی الله عنه غفر الله له و لامه که میگوید اعین العامل من عمله حالا این میاد در حدیث صریح رسول الله صلی الله علیه و چون اینجا از گفته خود ابو هریره هست رضی الله عنه اعین العامل من عمله در روایت احمد مده از طریق ابن لیعه به جای کلمه اعینو اعطوا العامل من عمله اعطوا یعنی بدید حق و پاداش عامل از اون عملش هر کسی که پیشتون کاری کرد مزدشو بدید فان عامل الله لا يخيب فان عامل الله لا يخيب اصل خیبت خسران زیانه کسی که اون کاری میکنه خدمتی میکنه برای کسی این خدمتش خدمت برای الله تو در مقابل کارت کاربناییه یا هر شغل دیگری کاسبی که در ازاش رنج و مشقت متحمل میشی کاری برای دیگران انجام میدی حالا میخوای حالا میخواهد اون شخص خدمتگزار باشه میخواد برده باشه کنیز باشه این شخص در مقابل اون کاری که برای آقای خودش انجام میده یا صاحب کارش انجام میده انگار که برای الله داره اون کار رو انجام میده پاداشش با اللهه کسی که پاداشش با الله باشه دچار خسران و زیان میشه نه بخاطر میگه فان عامن الله لا کسی که کاری انجام میده لله انجام میده دچار خسران و زیان نمیشه اینجا فضیلتی است برای کسی که برای کسی کار میکنه خدمتیش میکنه حالا میگفتم میخواد کار بنایی باشه یا میخواد هر کار دیگه باشه از اون شغلهایی که شاقن سختن از اون شغلهایی که انسان از دسترنج خودش میخوره میخواد کشاورزی باشه باغبانی باشه این شغلها برای خودش عبادتن کافیه که نام این نوع خدمتکاری را گذاشت معامله با الله و اون را اضافه میده از باب تشریف به الله عامل الله و این عامل الله لا خیب این شرفه که این عامل عاملی برای اللهه یعنی این کارگر این خدمتگزار خدمتگزار اللهه چون مؤمن کاری نیست که انجام بده عبادت نباشه مؤمن هر کاری انجام میده عبادته حتی اون کاسبیش حتی اون خدمت گذاریش حتی اون بردگیش انجام میده و اینجا این حدیث فضل و شرفش برای اون خدمتگزاران و اون بردگان حالا خواهد اومد در حدیث ما بعد حدیث عبدالله بن عامر ابن العاص رضی الله عنه میگوید ان رجل اذا عمل مع عماله في داره و در روایت في ماله كان عاملا من عمال الله عز وجل ان رجل اذا عمل مع عماله کسی مالکی که بردگان زیر دستش یا کارگرانی براش کار میکنن با اونها بیاد همکاری بکنه باری را از دوششون برداره کان عاملا من عمال الله این شخص داره همکاری میکنه با کارگران خودش این کارگری از کارگران الهیه که اجرش با اللهه خب اینا بحث فضیلت یاریه بحث فضیلت همکاریه کسی که برای کسی کار میکنه انگار برای الله داره کار میکنه خصوصا وقتی که انسان هدفش از اون کار کردن اینی که محتاج کسی نباشه سربلند باشه در مقابل خانوادهش باری بر دوش دیگران نباشه اسباب رنجی برای دیگران نباشه چون بعضی جاها هست فرزند کار نمیکنه بار افتاده رو دوش پدر پدر متحمل میشه یا برادر متحمل میشه خب سبب رنج اونها میشه و خب این رنجشه شاید شاید نه همیشه شاید سبب گناه و معصیت ما بشه یعنی ما متحمل گناه و معصیت بشیم پدر داره زحمت میکشه ناراحت از دست ما که ما کار نمیکنیم ما هم فرزند عاصی عاق به والدینمون با این کارمون با عدم همکاریمون با عدم کار کردنمون لا همکاری نمیکنیم کارم نمیکنیم برای خودمون هم کار نمیکنیم شدیم باری بر دوش اونها الله از این خوشش نمیاد الله از این نوع رفتارها ناپسند قبلا یاد شد در بحث حقوقی که والدین به گردن ما داره بله قال المؤلف رحمه الله باب لا يكلف العبد من العمل ما لا يطيق حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني ابن عجلان عن بكير بن عبد الله عن عجلان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق 84 من باب از باب صحیح در مفرد باب لا يكلف العبد من العمل عمل ما لا يطيق. امام بخاری رحمه الله میگوید اون برده مفوق توانش تکلیف داده نمیشه اون عملی که توان از, از پسش بر نمیاد توانش نیست به او تحمیل نمیشه سند چې له دومین حديث حديث ابي هريره رضي الله عنه وغفر الله له لامه كما میگه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمودن للمملوك طعامه وكسوته برای برده هم اون مالکش مسئولیت غذاش رو داره و هم مسئولیت لباسش للمملوک طعامه و کسوته یعنی يعني کسوته و طعامش برگردن کیه صاحبش هر برده ای غذا و لباسش به گردن صاحبشه ولا يكلف من العمل ما لا يطيق و از حقوقش اینه که ما فوق توانش کار بهش ندید چنانچه در حدیث قبلی داشتیم ولا تکلفوهم ما یغلبهم کاری بهشون ندید که بر اونها غلبه بشه اونها از پسش بر نیان در حد توانشون باشه بله باب بعدی قال مؤلف رحمه الله باب نفقه الرجل على عبده وخادمه صدقه حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا بقيه قال اخبرني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أطعمت نفسك فهو صدقة وما أطعمت ولدك وزوجتك وخادمك فهو صدقه أشهد پنجمین باب از باب صحيح هذا المفرد قفت امام بخاري رحمه الله وأسكن فسيح جناته باب نفقة الرجل نفقة الرجل باب نفقة الرجل على عبده وخادمه صدقه نفقيك شخص میکنه به بردش و خادمش صدقه است نفقه ای که انسان میده خرجی که میکنه برای خدمتگزارش برای بردش صدقه است برای صاحبش 143 روایت و حدیث از صحیح مفرد رسول الله صلی الله علیه و سلم ما اطعمت نفسك فهو صدقه غذایی که میخوری از اون درآمد خودت صدقه است برای خودت غذات صدقه است برای خودت چون داری با اون قوت قوت میگیری با اون قوت و غذا قوت میگیری قوت گرفتی نماز میخونی ذکر میگی یاد الله میکنی صدقه است برای تو و ما اطعمت ولدک و زوجتک و خادمک فهو صدقه غذایی که به اون بچت میدی به همسرت میدی خادمت میدی حالا بخواد برده باشه یا کنیز باشه صدقه است برای تو صدقه محسوب میشه آیا مطلقا همیشه انسان هم نیت نداشته باشه صدقه محسوب میشه ما در روایت دیگر داریم در صحیح مسلم با این زیادی میگه اذا انفق المسلم نفقتا على اهله وهو يحتسبها در روایت دیگر اومده با این زیادی اذا انفق المسلم نفقتا على اهله نفقه بده بر خانواده خودش شخص و هو يحتسبها یعنی احتساب اجری یعنی در مقابل اون کارش نیتش پاداش الهی باشه یعنی لله اون کار رو انجام بده از باب کسب اجر این کار رو انجام بده یعنی پاداش میخواد از الله داره غذا میده از مال خودش داره میزنه به فرزندش به همسرش به خادمش به خاطر اینکه الله اجر و پاداشش بده احتساب اجر یحتسبها كانت له صدقه اینجا یک مسئله هست که بعضی از علما اشاره میکنن میگن که با این قید اگر کسی بدون احتساب اجر این کار را انجام بده فقط واجبی رو از روش خوش انداخته دیگه اجر و پاداش اضافه ای نخواهد داشت در روز قیامت اضافه بر اون واجبی که انجام داده نیت فضل و ثواب الهی در این کار وقتی که تو نیت داشته باشی سبب میشه که اون عملت پر خیر و برکت بشه در مقابل اون غیر از اون واجبی که ادا کردی محاسبه نمیشی چون اگر غذا بهش ندی لباسش ندی تو مؤاخذه میشی واجبی انجام ندادی حالا واجب را انجام دادی در مقابل این واجب هدفت احسان باشه هدفت نیکی لله باشه برای اون شخص اینجا تو پاداشت روز قیامت افزون می شود یعنی اجر و پاداشی بیشتر خواهی داشت بل حدیث بعدی قال المؤلف رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما بقى غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول تقول امرأتك أنفق علي أو طلقني ويقول مملوكك أنفق علي أو بعني ويقول ولدك إلى من تكلنا سدو چلو چهارمین حدیث حدیث ابی هريره رضی الله عنه غفر الله له ولأمة که میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند خیر الصدقه ما بقا غنا بهترین صدقه صدقه است که با اون انفاقت تو خودت محتاج نشی خودت غنی باقی بمونیم نه که تو بدی و خودت بعد از اون محتاج باقی بمونی نه اینطوری نیست صدقه بده ولی که خودت دیگه محتاج نشو اینقدر دیگه نیکی کار نشو این توصیه شرعه ولا تبسطها كل البسط الله به رسول الله صلی الله علیه و میگه دستت دیگه زیادی باز نکن چرا باید زیادی باز نکنیم تو اینکه ما خودمون محتاج نشیم اومدیم یک نیکی بکنیم احسانی بکنیم خودمون در حاجت و نیاز افتادیم نیکی بکن ولی خود در خود را در مشقت و در نیاز و نیازمندی نینداز. هرچند که معنای مفهوم دیگری هم داره خیر و صدقتی ما بقا غنا بهترین صدقه صدقه ای که شخص را بینیاز بکنه بعضی جا هست مثلا شخص زکات میده یا صدقه ای میده ولی نون شبش نمیشه اون طرفم زکاتش میده مثلا زکاتش شده مبلغی از مال به این بده مثلا یک درهم به اون بده دو درهم حالا درهم وقتی که ما میگیم نه درهم امروزی، درهم های کشور خلیجی ها نه حالا اصطلاح اون درهم قدیم از اون طلا و نقره یک مال اندکی بده حالا به تومار خدا مثلا بالفرض بگیم صد هزار تومان مثلا یه دونه ماست هم نشه یا بچه هاشو هم نکنه یک کیلو گوشت هم باش نشه مرغی هم نشه صدقه میدی صدقه بده که شخص بینیاز بشه حاجتش برآورده بشه که دیگه دست درازی به کسی بگینه یعنی اون نشه بخاطر همی است که در دنباله حدیث میگه والید العلیا خیر من الید السفلا دست علیا دهنده که بالاست میده بهتر از اون دست گیرنده ابدا به من تعول شروع کن از کسی که اهلتن مسئولیت اونها به گردنته حالا از زن بچه و خادمی اینجا توصیه رسول الله صلی الله علیه و سلم بر اینکه انسان شروع بکنه با اون کسانی که مسئولیتشون به گردنشه از همسر گفتیم و فرزند که اونها بینیاز بشن و بعد به فکر دیگران باشیم چنانچه در حدیث داریم رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند در صحیح بخاری مسلمه انك انتظر ورثتك اغنیاء خیر لك من انتظرهم عاله يتكففون الناس فرزندان خودتو بذاری اون ورثت بی نیاز بشن بهتر از این که تو رهاشون بکنی که محتاج دیگران بشن و بیان دست راز این اون بشن پس صدق خوبه مادامی که خودت و فرزندانت را محتاج نکنن صدق خوبه مادامی که طرف را نیاز بکنه و سبب بشه که نیازمندیش برآورده بکنه بخاطر همین الله جل شانه در قرآن میگه یسالونک ماذا ينفقون قل العف سوال میپرسن چی انفاق بکنن بگو عف عف یعنی چی یعنی مازاد فضل بر اون مال مال اضافه ای که دارن اندوخته ای که دارن نه اینکه اصل مالشون سرمایهشون چنانچه ما در حدیث قبلا داشتیم رسول الله صلی الله علیه و سلم صد تا بز داشت برای خودش علیه السلام نگه داشته بود چوپان اومد گفت که یک بز جدیدی زاییده شده گفت که یکی دیگه خب سر بزن برامون خب صد تا بز داشت نگه داشته بود رأس مالش اصلا رأس مالش سرمایهش که باش کار میکنه که نمیده تو داری باهاش کسب درآمد میکنی حالا ماشینته حالا منزلته میخوای بده فضل اون مال اون مالی که نیاز نداری محتاج نداری اندوخته کردی حالا محتاجش نیستی نه اینکه اصل از طرف یه دونه ماشین داره همون این ماشینشو میفروشه میگه نه میخوام مسیح درست کنم نه شرع توصیهش به چیه اینه که مازاد بر اون مالی که داری انفاق بکنی و یسالونک ماذا ينفقون قل العفو ابن کثیر میاره از حسن بسی میگه ذلک لا يجهد مالك ثم تقعد تسأل الناس نیای مالت انفاق بکنی و بعد خودت بیای محتاج دیگران باشی دست راز این اون باشی در حدیثی داریم رسول الله صلی الله علیه و بفرميان میفرمایند بر سر منبرم این قضیه را گفتن الید العلیا خیر من ید السفلى فالید العلیا هي المنفقه والسفلى هي السائله در تفسیر همین حدیث دست بالا دست دهنده است انفاق کننده است و السفلا دست پایین دست گیرنده است وابدا به من تعول اصل عیال انسان خانواده زن و بچه است و اون کنیزان و بردگان شروع کن با اونها اون کسانی که حقشون به گردنته از غذا و لباس و بعد از اون انسان اگر مال اضافه داشت انفاق بکنه در راه الله و چنانچه ما در حدیث سابق داشتیم رسول الله صلی الله علیه و سلم ذخیره میکرد برای اهلش از اون نخل بنی نذیر که داشت کان یبیع نخل بنی نذیر و یحبس الاهلی قوت سنتهم برای خانواده اش زن و بچهش از اون خرما قوت یک سال رسول الله صلی برای همسران خودش رها میکرد که محتاج نشن حالا بعضی از دوستا شاید بگه خب قبلا ما حدیث داشتیم ابن هاشم میگه یه دونه خرما داشتیم تو خونه بعد بعضی از روایت داشتیم که دو دونه خرما بیشتر نبوده یا سه دونه خرما بیشتر نبوده تو خونش ابن حجر رحمه الله یاد میکنه میگه که این احادیثی که اومده آتش بلند نشده در منزل رسول الله صلی الله علیه و یا خرمایی نبوده ابتدای هجرت بوده که رسول الله صلی الله علیه و هجرت کردن در حال نبرد بودن و هنوز نتونستن مالشون رو بر بگردونن از کفار قریش و هنوز جنگ نشده بود با دیگر مشرکین که غنیمت به دست بیارن اینها احادیثی که رسول اینقدر بوز داشته گوسفند داشته یا قوت خانوادش رو پسنداز میکرده نگه میداشته اینها بعد از اون فتوحات و بعد از اون پیروزی ها هست بر علیه مشرکین و یهود خصوصا این نخل بین نظیر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرميان دينار انفقته في سبيل الله ودينار انفقته في رقبه ودينار تصدقت به على مسكين ودينار انفقته على اهلك شارتو انواع صدقه را اینجا یاد کردن رسول الله صلی الله علیه و دیناری مالی رو دادی در راه الله جهاده برای آزاد کردن برده ای به مسکینی سومی چهارمی خانوادت اعظمها اجر از این چهار تا کدوم یک پاداشش بیشتره نزد الله عزمتش بیشتره الذي انفقته على اهلك بیشترن پاداش رو اون داره که تو بر از اون بر خانواده خودت انفاق بکنی و در روایت دیگه در صحیح مسلم داریم افضل دینارا ينفقه الرجل دینار ينفقه على عياله بهترین انفاق اینه که انسان انفاق بکنه به خانوادهش و دینار ينفقه على دابته في سبيل الله و دینار ينفقه على اصحابه في سبيل الله آب غذایی که به حیوانش میده صدقه است به دوست رفیقاش میده صدقه است ولی خب بالاترینش اونی که به خانوادهش میده این همیت رعایت شون خانواده است همیت زندگی داری و خانوادگی داری هست خانداری هست زندگی را انسان محکم بکنه حالا با انفاقش یکی از چیزهایی که زندگی را نگه میداره ماله خصوصا زنها حالا بیشتر از فرزندا شاید فرزندها فردا مستقل بشه ولی خود خود زن همیشه میخواد جلو دوست و رفیق و خانوادش آبرومند باشه میخواد سرشو بالا بیاره افتخار بکنه به زندگیش به شوهرش بخاطر همینه که رسول الله صلی الله علیه و سلم در این حدیث داریم که توصیه میکنه به خانه اول خانه خودت زنتو بی نیاز کن خب از یه طرفی بحث زنه و خواسته های نفسیش یه طرفی مسئولیت تو هست در مقابل اون زنت همسرت تو مسئولی وظیفته نگو من کار بکنم که اینا بخورم بله وظیفته باید کار بکنی که اینا بخورم قانون زندگیه شرع الهیه میخوای چیکار کنی میخوای از زیرش در بری اون زن حق داره از لحاظ شرعی بره طلب نفقه بکنه اگر تو کار نکنی خونه نشین باشی بی کمر باشی کار نکنی میتونه اون زن یک قطع بگیره بره شکایتت بکنه و قاضی اجبارت بکنه که تو کار کنی وظیفت کار بکنی پروری و خونه نشینی و اینا تو شهر ما نداریم کمری ممنوع مفخوری ممنوع برو کار کن از زحمت خودت بخور اگر کارگری هم باشه بار نباش یار باش کار عار نیست کار هیچ وقت کار را عار نشمار هیچ وقت هیچ شغلی عار نیست عیب نیست عیب نیست انسان کارگری بکنه حمالی بکنه عیب اینه که تو دست باشی گدا باشی و در توبیخ دسترازی و نیازمند دیگران شدن خصوصا با دستراز کردن و صدقه و نفقات گرفتن از دیگران کافی که رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید یوم یوم القیامت فی وجه مضغه لحمه از بس که آبرو نداره آبروش دیگه رفته پیش این اون شرمنده این اون از بس که دست رازی کرده با اون تنبلیش و تنپروریش روز قیامت میاد یک تیکه گوشی تو صورتش نیست این نهایت توبیخ زشتیه زش میشه روز قیامت و کسی که تن پروره و کسی شخصی که دست راز دیگرانه سبحانك اللهم وبحمدك سبحان الله وبحمده صلی الله على محمد و علی محمد